sapatinho, queimando fininho. Sei de onde vim, pra onde eu vou. Acionei nos contatinho, tudo no sigilo. O malote, os menor muquio. Sacanagem liberada, chacoalha a garrafa. Fica louca pra fazer amor. Se arrisca é pular na bala, pagando rajada. É só pente rala, se caô sarra os menor bolado. Jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, sarra os menor bolado. Jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, sarra os menor bolado. Jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, vai. sarras, sarras, sarras. Escola no sapatinho, queimado fininho. Sei de onde vim, pra onde eu vou. Acionei nos contatinhos, tudo no sigilo. O malote, as mina muquio. Sacanagem liberada, chacoalha a garrafa. Fica louco pra fazer amor. Se o isca é pular na bala, pagando rajada. É só pente rala sem caô. jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, só os merabolados, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Então não complica, só os merabolados, jogando a bunda de lado, descendo tu quica. Vai, vai. Então